أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je obasuo u svakom trenutku našega života sa nebrojeno mnogo blagodati. salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovo časnoj porodici, vrlima sahabima i svima onima koji nastoje u svojim životima živjeti stilom življenja Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Gospodaru, naš ništa nije lahko osim onoga što ti učiniš lahkim, pa te molimo da nam olakšaš dobro i da nas počastiš da budemo od onih koji su ključevi za vrata dobra. Sačuvaj nas gospodaru da budemo oni koji su katance za vrata dobra. Draga braćo i sestre, došli smo do 47. poglavlja u sahihu imama Buhari. Kao što Hasan al-Basri kaže sina Adamov, ti samo dan. Kad prođe jedan dan, prošao je dio tebi. A danas vam kažu ljudi koji se bave medicinom da u svakom trenutku našega života čelije koje smo mi se obnavljaju tako da si ti i ja smo od početka akšam namaza po evo do selama već jednom umrli. Jer su naše čelije jedne umrle, jedne se Allah dragi istvori. Izuzetno mi je drago što alhamdulillah ustraja, ustrajavamo u ovom dobru kojeg činimo. Ali danas mi je naumpala jedna paralela prije Fatihije i dove imama, imamu Buhari. Da, da vam kažem nešto što je meni zabolilo vezano za odnos moj prema vremenu. Razmišljam, subhanallah, ako živim 60 godina, 20 godina ću sigurno prespavati. A ovako kad te pricne posao, nekad radiš po 10, 12, 13 sati. Subhanallah, proveš 30 godina radit će Onda mi umpade onaj, alhamdulillah, večeras ima halka. Pa eto, bit će pola sata salavata na poslanika, ajeta, kuranski, hadisa. onda mi umpade kad sve saberem, ja sam u hefti dao 5 puta, 10, 50 sati, za dunjaluk i jedno pola sahata za Pa nije nič do što kad dođe melek smrti mi kažemo ja neću tamo. Zašto? Zato što sam tamo rušio ovdje gradi. I alhamdulillah vjernik i vjernica i meni je drago što mi pokušavamo uspostaviti tu ravnotežu. Dajte da gradimo i dunjaluk i ahiret jedna. Ja molim gospodara da nas na tom put pomogne i da se sjetimo Fatihom i dovom imama Buhari. Zdan lillahi Fatih. Malo naprijed. Dajte malo slobodno naprijed. Poglavlje nosi naslov babu kauli ta'ala, poglavlje riječi uzvišenog gospodara. Ovo su ona poglavlje u kojima imam Buharija tumači neki od kuranskih ajeta ili nam govori u kojem je kontekstu taj kuranski ajet objavljen. Mi nekada ne razumijemo Kur'an zato što ne znamo koji je kontekst u kojem je Resulullah sallallahu alaihi wasallam objavljen ovaj određeni ajet ili određena sura. Primjera radi sura od duha, sura jutro. Gospodari Gospodar objavljen nakon što je Resulullaha obuzjela tjeskoba, prekinula se objava. Odmah ajet ide, ma dake robuke u kala, zaista te tvoj gospodar nije ostavio niti omrznuo. Vrlo je bitno za razumijevanje Kur'ani Kerima razumjeti život Muhammeda sallallahu alaihi Dovoljno je razumjeti onaj život Muhameda sallallahu alejhi ve to ti je najbolji tefsir, najbolje tumačenje Kur'ana Kerima. Kada su Hazretija Iš pitali kakav je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako je ona odgovorila? Kana Kur'anan yamshi. On je bio Kur'an koji hoda. A subhanallah, mi smo danas Kur'ani koji sjede. Zašto? Zato što ne radimo za islam. Ne valja. Mi moramo imati u, u svojoj hefti ova sadaka koju donosimo svaki put pa damo tu narodnu kuhinu to je samo jedan mali detalj. Ja hoću da deset puta više sakriješ da zna samo dragi gospodar da si ti to uradio i uradio, Da niko ne zna. Pa kada te nešto pricne kažeš gospodaru ti znaš samo zato pa te molim otvori mi vrat. Otkloni nedaću. Udalji belaj. Sačuvaj vrlo je bitno za razumijevanje Islama razumjeti život Muhameda sallallahu ve E sada ova, ovaj kuranski ajet koji se ovdje tumači jeste ajet koji svakoga kome je Allah dao išta znanja navodi da ima glavnu osobinu koja je potrebna onome ko nešto zna. A to je da, da bude skroman. Jer ako znaš, a nisi skroman, takvu osobu, vi znate, imali ste svih profesora ovaj, i svojih nastavnika. Ako je skroman, nek zna manje, draže ti od njega uzeti ako je umišljen, ono, podiže se. Zna mnogo, ali ti ne možeš od njega da uzmiš. To je problem. Kaže uzvišeni gospodar, vama utitu min al illa qalila. Zaista je vama samo malo od znanja dato. Pa kad znaš od posto da je ovaj da ti je dato 1%, to je malo. Ako, ako, ako se sjećate hadisa u kojem je Rasulullah govorio o Musau i Hidru. Pa kad je Hidr rekao, o Musa, moje i tvoje znanje u odnosu na Allahovo znanje je ko kljun ove ptice koja je umočila ga u more i izvodila ga. Šta je, kaže, sa sobom? Ponijela ništa. A pogledaj more koliko je. I zbog toga zamolio bih vas, kada govorim o posebnosti, pazi, šeitan igra prema mom i tvom srcu. I šta mi nekada radimo? Mi ubijamo komarce umjesto da isušimo močvaru. Šta znači? Ovaj, močvara je gaplet, nema. A komarci su grijesi. Ti pokušavaš kutarsa se grijeha, a močvara tu prisutna, komarac. Moraš riješiti močvaru pa neće biti grijeha. Suštinska stvar u životu vjernika i vjernica. I svaki put kad učiniš grije, suštinski problem je šta nemar. Jer da u tom trenutku nisi zanemario da tebe gospodar vidi, da te gospodar čuje, da on zna da sutra na sudnijem danu, kad gledate hadise Rasulullah, nedavno sa studentima, jedna od, mislim da je djevojka čitala onaj hadis, kako će gospodar, kako ćemo pred njim polagati račun? Kaže, Allah će približiti svoga roba, pa će ga, kaže, prekriti perdom da ga niko drugi ne vidi. Pa će mu reći, sjećaš se tog i tog grija Pa će on ili ona kazati, sjećam se gospodar. Pa sjećaš se, Allah dragi te i na ahiretu sakrio. Osnova, vjerujte mi, osnova svakog grija je nemar. Svaki gri. Ali pazite, jedna od direktnih posljedica nemara je oholost. On je ohol, diže se, umišlja se. Nemojte. Zbog toga ovaj Kur'an ajd, kad god Allah te dragi počasti, znači počastujete Allah Allah imetkom, reci od imetka mi je dato malo, jer koliko ima ljudi da si mučni od mene. Ako ti Allah je znanje, reci od znanja mi je dato malo, jer to gospodar kaže koliko ima učenih ljudi od mene. Ako ti Allah dao, ne znam, neki utjecaj, pa možeš onaj utjecati na ljude pozitivno. Reci, oma utitu min al ilmi illa kalila. Vama je od znanja dato malo. Jer gledaj, kaže, gospodar će tako približiti tebe ona, i meni, sebi i kazat će, sjeća se tog i tog grija. Pa kaže, Resulullah sallam, pa će rob svaki svoj grijeh priznat. Kada tada će mu gospodar reći, onako kako sam ti pokrio na dunjalu, a pokrio i na ahiretu. Jer zamisli pred svim ljudima. sjeća se Kenane toga. sjeća se Kenane toga. Šta ću reći nego da se sjeća, da sam uradio. Osnova svakoga grija je nemar. Nemar je močvara iz koje dolaze komarca. To su grijesi. Nemoj ubijat komarca ako nisi spreman da močvaru riješiš. Da riješiš u svom srcu, u svom razumu. Šta je to šta je bitno, a šta je manje bitno? Najbitnija stvar za musafira, a svi smo mi musafiri Kažem, a babama dok smo putovali, braćo, mi klanjali smo i kindiju. On se šale pa kaže, sad smo podne klanjali. Ja kažem, klanjali smo i kindiju života našeg. Jer kogod 30 godina prijeđe, u drugom je polovremenu. <laughs> Malo koji ima produžetke. Malo je ljudi koji će klanjati ravi u životu, živjeti 70 i 80 godina. Već ti akšan 50 godina, jel tako? Kad imaš 50 godina, klanjao se akšan života svog. Hoće te Allah poživjeti 60, 65, 70 godina, ne znaš onda kad te poživi klanio si jaciju. Kaže, on vidi stvarno. A onda jedan nako šaljivđa kaže, sve avze dobro dok nisi vlasnik 51%. <laughs> Misli dok nemaš 51 godinu. Allah, dragi, nas je počastio da kroz druženje sa hadisima Rasulullah, evo i druženje s ovim majetom odgajamo sebe. Kad god ti dođe bilo šta. Kad god te Allah počasti bilo kojom blagodaću. Ako hoćeš da je sačuvaš kod sebi, budi zahvalan i zahvalna na nju. Ako nisi zahvalan na blagodatima, odoše. حدثنا قيس بن حفص قال أخبرنا عبد الواحد حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله Prenio nam je Kajs ibn Hafs od Abdul Wahida, od Ameša Sulejmana, od Ibrahima, od Alkame, od Abdullaha. Sada nam ovaj plemeniti ashab Abdullah opisuje jednu situaciju. Bejna ana emši an nabiju sallallahu alaihi wasallam dok sam hodao sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi wasallam. I ovo je jedna od karakteristika velikih ljudi. Znajte da ako hoćete da budete, da ostavite neki trag kroz svoje živote, družite se sa velikim ljudima. Velik je insan svaki koji se Allaha boji i koji čini dobro. To ti je mjerno Ako je gospodara svjestan i čini dobro, budi blizu njemu. Allah će da da Na tebi će to trag ostati. Kaže Hazreti Abdullah, kaže ja sam voda uz Rasulullah sallallahu alaihi sallam. I to je veličina Božeg poslanika. On nije zatvorio vrata ljudi. On je ljude puštao u svoj život da se upoznaju sa njim. A danas čim je neko poznat, odmah za, mandali vrata sa šest brava. Odmah mu niko ne može blizu. Znaš, on pojavio se na televiziji dva, tri puta. I Jel to veličina? Jel to mjerilo veličine? Isto kao danas kaže, pa to ti je poznati intelektualac. Pa kaže, po čemu? <laughs> Kaže, malo, malo, pa je na televiziji. Nije to mjerilo. Mjerilo, uvijek znajte da je mjerilo onaj naše vrijednosti kod gospodara jeste koliko su čvrsto naša srca vezana za njega, a to se pokazuje kroz djelovanje. Ovdje kaže Hazreti Abdullah dok sam hodao sa vjerovjesnikom, kaže u Fihirabil Medine, kaže u ovim na periferiji Medine gdje nisu kuće nego su onaj, znate kako, izvan grada tu su, imaju neke ruševne nekih kuća, uglavnom niko ne živi. وهو يتوكأ على عسيف معه a Resulullah imao štap u ruci dajte malo još samo bliže da, da ne stoji na vratu još samo malo bliže po, po centimetar dva vidjet ćete nabrat će se da može stati bereket je, kaže bereket je da u malo Allah dan je puno, tako da u tabačkom, ali eto šta ćemo. U malo nas je puno. Dobro. Kaže Resulullah je hodao i kaže imao je u svojoj ruci šta? Femerra bi neferi jehud. Prošao je pored grupe jevreja. I zanimljivo je nekad ako budemo imali vremena da vam danim desetak situacija Božije poslanika sa jevrejima. To vam govori. Danas imate situaciju da muslimani ovako upere prste pa kažu ovi su ovakvi, ovi su onakvi. A ne gledaju da gospodar u Kur'anu i u sunnet potenciraju osobine. Osobina ako ne valja, bez obzira koje nositi, on ne valja jevreji, njihova karakteristika sa Resulullahom sallallahu alaihi sallam, samo da ispričam prije nek što odijemo dalje. Jedan od njihovih sveštenika, zvao se Abdullah ibn Salam, primio islam, kaže Allahov poslanik, kaže hajmo Abdullah da odijemo kod jevreja, kod tvog naroda, pa kaže Boži poslaniće, otiđi prvo sam pa i pitaj o meni. Kaže, kada je Resulullah došao kod njih, pita šta kažete za Abdullah ibn Salama? O, kaže Abdullah, kaže alimuna wabnu alimina. Kažu, naš alim i sin našeg alima, wa hajruna wa u Kaže, najbolji među nama i si najboljeg među nama. Kaže, ako vam kaže Resulullah, ako vam kažem da je primio islam, ma kaže najveći džahil među nama neznalca i si najvećeg, malo je što su njega nagrdili, nego mu i babu na zbog njega. Subhanallah. Nagrdili. Kaže, I kaže najgori među nama i si najgori među nama. Hajde razumijem, eto njega ste zamrzli. A što ste mu babu? I to je čudo jer mržnja je takva i sržba je takva da čovjek učini da ne vidi. I kaže, to je samo jedan detalj. Pa kaže, a, evo i u, ovom hadisu se spominje jedan od tih detalja. Fatale baduhum li Pa su jevreji razgovarali jedni sa drugima i kaže se eluhu ruh. Kaže, upitajte Muhammeda sallallahu alaihi wasallam o duši. Ruh je duša. Što kaže, jedan insan se zaljubio i kaže, spjevo stihova, Kaže, ruhi wa ruhuki, ruhani fi jasad, ruhun fi džesedein. Toliko je voli tu voljenu osobu, kaže, moja i tvoja duša su, kaže, jedna duša, ali Allah dao da u dva tijela žije. E to je, to je kad insan na, isto, na istom kolosijeku. To je kad vidiš da ste na istom kolosijeku. Dok ne nađeš insana na istom kolosijeku, nemoj ulaziti tramvaj. <laughs> Kaže, upitajte ga o duši. Vokale baduhum, drugi rekoše, latas eluhu, nemojte ga pitati. E, gledajte sad ovo. Subhanallah, u startu se razišli. I nemojte, subhanallah, nemojte da govorimo o drugim narodima, o drugim zajednicama, a mi muslimani da, i muslimanke da nosimo karakteristike tih zajednica. Alladine farraku dinahum wa kanu Kaže, oni koji su se u vjeri svojoj podijelili bili skupinice. Gospodar takve kudi u Kur'an. Pogledaj danas muslimani. Gledaj osobine, nemoj gledati mena. Nije bitno Haso, Usuf, Fatima, Hatiđa. Bitno je kako se ponaša. Jer on svojim dijelima mora potvrditi koji i šta je. Kaže, odmah se kažu jedni pitaj Mohamed Ali Salama u duši, drugi kažu nemoj ga pita, nemojte ga pitati. I onda ovi drugi su bili elokventni, pa su rekli la tes aluhu, la je džiju biše in Kaže, može donijeti nešto od objave što će vama biti mrsko. Da će se u nešto objaviti što će njima biti mrsko. Fa kale ba'duhum elennahu. Zaista ćemo mi upitati Mohameda sallallahu alaihi wasallam o duši. Fakame ređulu minhum. Pa je jedan od ljudi ustao i rekao je Ja Ebu O Ebu Kasime, to je nadimak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mer ruh, šta je to duša? Feseket Pa je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam šutio Nije im odgovorio Fakultu innehu juha ilaihi Zaista mu u tom trenutku dolazi objava Nije im Resulullah s.a.v. htio da odgovori o tome šta je to duša. Fakumtu. Falemen žela anhu kada je prestala objava rekao je, proučio ajet وَيَسْأَلُونَكَ ani ruh Sura Isra Pitaju te o Muhammede o duši قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ utu min al ilmi illa قَلِيلًا Kaže i njima zaista reci duša je od stvari, od odredbe moga gospodara. I njima od znanja, ovo je kirajet drugi, jer je u ajetu ovdje vama utitum i vama nije dato. Ovo je drugi kirajet. Vama utu al ilmi illa kalila. Njima je, kaže, od znanja dato samo malo. Kala pa je onda ovaj ravija rekao, hakeda fi kiraetina, tako je u našem kiraetu, onako kako je Rasulullah rekao, kome je jevrejima, kada im je odgovorio, odgovorio o duši. Ovdje, ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam, rekli smo na početku kroz ovaj ajet, da je vrlo bitno, da čovjek gradi kod sebe osobinu poniznosti. Ja vas molim, Allaha vam drago, gradite na toj osobini kod sebe. I što više život prolazi, sve ćete misliti da ste važniji i bitni sve više ćete trebati raditi na sebi. Kako više imate, kako više ljudi vas uvažava, kako više relacija imate, sve ćete više misliti da ste važni. Pa jedan od velikana pitali su njegovoga učenika, kaže šta bi radio učitelj, kaže nakon što završi predavanje, kaže otišao bi da očisti toalet nakon predavanja. Kaže zašto? Kaže da ne bi moj nefs, moji protjevi, mislili da su bolji od najneučenijeg muslimana koji je dolazio kod mene. Na to je radi Non stop radi Tako, radi tako što ćeš požur da uradiš nešto što ljudi gledaju ovako s poniženjem. Kaže, kako bolem Bog? Pa zar nema nekoga da mu narediš, Efendija? Ne, ne, ne, uradi ti. Ako treba, cipele složi. Cipele složi. I kaže jedan velikan, čovjek da je halifa svih muslimana, od četiri stvari ne treba da se stidi. Prva stvar, ne treba se stidjeti da ustane pred svojim roditeljima i da im poljubi ruke. Bez obzira da je ne znam tko. Drugo, ne treba se stiditi da on bude taj koji ih izmeti služi svoga gosta. Jer to razvija kibu. A ne, donesi to ženo donesi mali, evo pa, Tako ljudi. Zašto? Što više vjerce ima, više ih izmečara ima. Dostojanstvo vjernika u neovisnosti o ljudi, o tome smo govorili. Treća stvar koju se čovjek ne treba, ne treba se stidjeti da poselam i da poštuje svog učitelja bez obzira koji. I pogledajte velikane, Muhameda Fatiha, pogledajte velikane kroz povijest, Salahudina i uvijek uvažavali svoje učitelje i učitelji uvažavali njih. I četvrta stvar je, ja sam je zaboravio. Ne može mi na ovom pasti. Imaju četiri. Prvo, nek se ne stidi onaj roditeljima ustati uvijek na noge i poljubiti im ruke ako treba. Drugo, druga stvar, nek se ne stidi i gostiju svojih Treća stvar, ovo što sam malo prije rekao, pred učiteljem svojim, e, četvrta mi je pobjegla. Jer sam to u jednoj knjizi davno pročitao. <laughs> Molim e, gledajte, subhanallah, Allah dragi daj da insan zaboravlja. E sada, druga stvar iz ovoga hadisa Rasulullah sallallahu Pazite, duša je dio insana koji, nažalost, najviše mi zanemarujemo. Svaki dan, ima li neko da nije danas ni drškovo, ni ruču? Nek slobodno kaže ako je postio da, da ga zamolimo za to. I ako je postio, sad će ako Bog da izlete tamo u Burekđins nešto jezno. Pogledajte koliko je Allah dragi dao da treba ovome tijelu koje je prolazno i koje na kraju ide u zemlju. Pa trebaš doškovat, pa trebaš ručat, pa trebaš večera. Pa ćeš u međuvremenu otići pa malo i popit vodije pa ćeš neku vočku pojeti. Allaha ti drago koliko ovoj duši onda treba. Kaže jedan velika Akvil ale ruhi vasteknil fada ilaha. Kaže ti se svojoj duši posveti i vrijednosti njene u potpuni. Fa ente ruhi la insanu. Jer znaj da te Allah počastio da si ti dušo a ne tijelom insan. Jer tijelom si ti biološki sličan svakom drugom živom biću, svakom hajvanu, svakoj životi. I zato pogledajte, kada insan zanemari objavu, zanemari ono što mi je gospodar dao kao uputstvo, zaista kao uputstvo za život, on se onda spusti na nivo koji je ispod ispod životinje. I sada da spojimo ove dvije stvari, da spojimo poniznost i da spojimo osjećaj za smislom. Jednog alema pitaju, kaže, ko je bolji? Hoće da ga ponize. Kaže, jesi li bolji ti ili, ili pas? Žukjela. Allaha vam, dragog, zamislite sad nekoga 30-40 godina u lemapa. I dođe mu neko tako pa ga pita, pa toliko je kod Kaže ovaj alim odgojen insan. Kad je insan odgojen, od njega će samo dobro vidjeti. I ako pogriješi prema tebi, on ili ona će se vratiti pa će reći halal bogat ja pogriješi. Jer kaže Rasulullah, svi sinovi Ademovi i kćeri Ademove su griješnici. Najbolji od griješnika su oni koji se stalno kaju, stalno. Kaže ovaj alim, sjetite da vam kaže. Kaže tako mi gospodara, ako me Allah uzme u vjerovanju u njega, znači kao mumina, Kaže, onda sam ja bolji od psa. A kaže, ako me uzme kao nevjernik, znajte da je rijep od psa bolji od mene. Vi onog džukele kojeg vi tako ni podaštavate. On je rijep je bolji od mene. I zato onaj hadis Rasulullah sallallahu kada kaže da ima hadisi kuci da će na sudnjem danu gospodar kazati robu svome da ima sve što je na dunjaluku, da ti pokloni i da ti dadnijem da to sve bude zlato bil se danas ti otkupio od kazni? Kaže, tako mi tebe gospodaru bi. Kaže, gospodar lažiš. Tražio sam ti manje na dunjaluku pa si odbio da dadniš. Gledajte, Allaha vam dragu, gledajte šta vaše tijelo traži od vas. Gledajte šta vaš poslodavac traži od vas. Gledajte šta vaš studij traži od vas. Gledajte sve relacije u koje uđete. Bračni drug šta traži od vas. Svi traži da im se posvetite. A gospodar rekao pola sahata do 45 minuta da obaviš 5 dnevnih namaza. I opet ti i ja u tome, u tome pravimo propust Vrlo je bitno sagledavati ove stvari. Ako insan ne zna ovo, onda će biti od onih koji je sa, dušu svoju kad eflaha men zakaha, wa kad khaba men Kompletna suština života su ova dva ajta. Zaista je uspio, kaže gospodar, onaj koji očisti dušu. je onaj koji uprlja. E gledajte u koju fazu može doći čovječanstvo. Da se toliko duša uprlja, da zlo bude dobro, a da dobro bude zlo. Pazi, čista priroda ljudska je. Gledajte dijete. Ako ga normalno pustiš, normalno pustiš da se razvija, on će uvijek pomoći drugome. On će, čim uči, učiš ga sebičnosti, uči, onda će i kad može da pomogne, neće pomoći. Čuvajte se. Čuvajte se pritiska stvarnosti. Jer stvarnost, kad te, znate imaju oni, oni, oni, oni, kako ih zovu, oni presa. E ona presa je u stanju auto, tako tvoju dušu može stvarnost Da je nemaš, da si izgubio, a nisi ni svjestan. Zašto? Zato što nisi na hrani. I kada govorimo, evo mjesec Ramazan, odlamamo mi mjeseca, dolazi mjesec Ramazan. Očekuju ljudi da pro, probehara i procvjeta islam u Bosni u mjesecu Ramazan. Allaha vam dragu, vi znate šta se dešava u ovoj čarši. Jesmo li mi dali ljudima priliku da nahrani malo duše svoje? Nismo. Pa kako očekuješ Ramazan da se raduje Ramazan? Zamisli insana koji tri mjeseca ništa ne ide Zamisli tobe Arab insana koji 30 godina duševno ništa ne jede. Pita ahbab jedan iz inostranstva došao, pijemo kavu tu sjedi. Kaže, ovo što se tiče broja muslimana i muslimanki koji se pridržavaju islama, šta kažeš na to? Ja kažem, nemoj Allah to spominjati. Pa zato što mi imamo odgovornost. Mi koji držimo namaz imamo odgovornost što nismo drugima prenijeli. Mi imamo odgovornost što ljudima ne kažemo, ne uđi u ovu bašću. Uđi, probaj. Svaki nudi probaj ovo, probaj. Uđi u ovu bašću, ne probaj 40 dana obavljati namaz. Pa ako osjetiš da nemaš tu sreć, izađi iz toga slobodno. I onako u namazu kojeg obaviš, tretli nemaš ništa od njega, pretvaraš. Vrlo je bitno da gradimo svoje osobine. Ja bih vas zamolio, halka hadisa ima smisao ako vezujemo naša srca za gospodara, ako razumijevamo njegovu veličinu onoliko koliko ovi naši ograničeni razumi mogu razumjeti. I ukoliko se vezujemo za hadis Rasulullah sallallahu jedan hadis poput ovoga, kada je Resulullah, a on je pečat svih poslanika, na pitanje šta je duša, nije ništa odgovorio. Treba se nekad naučiti, jel da? I odšutiti. Odšutiti. I nemojte misliti da je lakše odšutiti nego govoriti. Nekad je puno teži odšutiti nego govoriti. Zamislite, Allah dragi dadni da te ogovaraju, da ti imputiraju stvari Vakav se onakav I dođe sa deset strana ti ista stvar dođe. Ne može. Ključa u te. Znaš da nije tako. A hajde čuti majčici. I udari, i na familiju ti udari. Na porodicu ti udari. Hajde čuti? Kako je Resulullah sallallahu alaihi kad su mu vrijedli a išu. Učutio. Nije to lako. Zato je Resulullah rekao, zašto vi ne biste bili ko taj i taj ashab? Kaže, on svaki dan daje sadaku. <laughs> Kaže, Allaho poslanić, on je najveća fukara. Kakvu sadaku on može dati? Pa kaže, svaki dan ga ljudi gibete, ogovaraju, napadaju, a on šuti. Kaže, ja vam to poklanjam. Vrlo je bitno da ove stvari razumijem. Ali je bitnije da kada završi se halka, ostavi tri minute, pet minuta. Ostavi u svojoj glavi, u svome srcu prostora da, da ove stvari malo prebereš. Da vidiš jesi li nekad bila ohola. Da vidiš jesi li nekad bio ohol. Da liječimo to. Nema tu, nije to završeno. Kaže gospodar, inne šeitane lekuma aduvun fetahiduhu aduo. Kaže, zaista je šeitan vama neprijatelj. Pa se vi prema njemu kao neprijatelju odnosite dokle god ste živi. Kaže imam Ahmed pred samo preseljenje znameniti učenjak, vidio sam blještavu svjetlost. Kaže, radi šta hoćeš je sve ti <laughs> Kaže Ahmed, la, lanetullahi alejke, kaže, Allah te prokleo, kaže, ti si iblis. Kaže, kako znaš? Kaže, imam je Ahmed, gospodar je rekao, vabud rabbeke, hatta je tijekel tim, Robuj gospodaru, budi njemu odan, dok ti smrt ne dođe. On se uvijek, on je nama neprijatelj uvijek, ali igra preko čega? Preko našeg nefsa. Niko meni i tebi ne može biti veći dušmani nego što smo mi sami sebi. Dokle god ti ne otvoriš je vrata, dokle god ti šeitanu ne dadneš prostor, on ne može da djeluje. Dokle god abdestom se braniš, namazom se braniš, do, druženjem sa ljudima koji su na namazu, koji klanjaju. Nemojte sebe bacati u loša društva, onda kazati, o vidi, mene je vatra spalila. Pa ti se baci u vatru. Čuvaj se lošeg društva. Ako vidiš da osoba laže, upozori je na to, ne samo reci nemoj lagati. Ja se ne, ne smijem se društvo osobom koja laže. Ako vidiš da osoba radi stvari koje srđbu gospodara navlači, nemoj s tom osobom biti bit blizak. Budi kao doktor, zamisli da doktor svakog svog bolesnika približi sebe. Doktor te liječi. Liječi ga dok ne bude izliječen, onda se druži sa njim. Ove dvije stvari, ja bih vas zamolio da zapamtite da je najbitnija stvar u životu vjernika i vjernice. Da, da da je borba protiv šeitana proces koji traje čitav život. Kaže Iblis imam Ahmedu, nakon što je imam Ahmed pročito da je to Iblis lanetullah, ali kaže tako mi gospodara, na stotine pobožnih ljudi ja sam ovako prevario. Da pred samu smrt pomisle, u ja sam ja poseban. Zato je Resulullah s.a.v. rekao vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mene nad najslabijim među Znanje te štiti. Čuvaj se da upadneš u spletke šeitana. Prva stvar, izgrađivati kod sebe poniznost. I druga stvar, duša nahrani Na Nahrani duš. evo i hadisom Resulullah sallallahu alaihi sallam, jednom heftično, jednom heftično. Poslušaj jedan hadis Resulullah. I budi, evo, za, za, za kraj, samo jedan hadis. Prije toga da kažem, nemojte molim vas da dozvolite da šetan preko ljudi razvaljuje nama dobro koje radimo. Ako smo se dogovorili da damo redovnu sadaku, nemojte davati ljudima pred vratima. Nemojte, jer ovo sve će prijeći samo tamo u narodnu kuhinju. Mi znamo da tamo dolazi onima kojima je potrebno. Ja ne znam ko su ovi ljudi. Ako hoćeš da danješ ponese osobom drugu kešu pa dan. Zašto? Gledajte, kaže mi Hafiz Amar, od 120 kila spustilo se na 90. Vas je ovdje, koliko nas ima, jel da? Možda 100, 150, nebitno. Zamisli kad se odlijeva na, dvije, na 2 miliona, što se dešava? Mi se moramo naučiti redu. Red je, mi hoćemo da pomognemo onima koji su na kazanu čovječe. Zamisli koliko je toj nani trebalo da slomi svoj ponos da dođe tamo. Zamisli koliko je njoj trebalo. Koja je uvijek imala, ali možda izgubila svoje sinove i kćeri, pa nema ko, pa je tamo na kazanu. I mi rekli hoćemo da, da tamo, da sistem pravimo i dođe ti neko i ubaciti atomski. I sve ti miniramo. Čuvajte se. Mi moramo grad povjerenjem graditi sisteme. Ovo je mali sistem, ljudi. Ali je mali sistem za koliko puta? 6-7 puta. To nahrani. Tako su 2 miliona mogli nahraniti svakoga da ima svako na početku godine hrane za čitavu godinu. I kad te neko za, ovako pruži na, na šta ti treba? Evo ti broj telefona na, nazovi. Dobit ćeš i hran i odjeću, izdržavanje i sve. Sistem. Sistem nam ne daju da napravimo. I vjerujte tu, kad nakon na, na koliko, na 110, 120 kila, odje 30 kila, ja samo razmišljam, meni nije, ako Bog da dala to u Kabuli, ja, ako Bog da u Kabul će, kako kaže Resulullah, kad je čovjek izašao po noći pa dao prostitutki, kaže, tebi pripada ono što si namjerio, ti si namjerio fukare. Kaže Resulullah, ne bi li je to spriječilo da čini razvrat? ili ne znam, dao je čovjeku koji ne zaslužuje, kaže tebi pripada ono što si na nije, ali hoću da pokušam sve ono što ima, evo ima kuhinja ovdje, jel, Amar, ubaci ovdje u kuhinju, Allaha mi momci, i zato obvolio volio pogotovo ovim što su klenali iza mene ove mlađe, pridružite se njima. On to sve poslažu tamo gdje naše sestre sjede i majke, on to poslažu, zapišu šta je bilo, odmah stavi na internet, imamo ovog momka koji se odmah stavimo na internet, to je bilo i to će odmah se prebaciti tamo, tamo u kuhinu. Nemojte dozvoliti Pazite, najveći problem koji mi muslimani imamo generalno, jeste da, da se mi, onaj, mi smo nasuprot sistema. Ljudi dođu u nemuslimanske zemlje, vide red. Svi mi volimo vidjeti red. A hajmo, hajmo ga uspostaviti. I hajmo ga čuvati. Nije to lako. To je izazov. Rekao sam da ću završiti sa hadisom Resulullah sallallahu alaihi sallam i završit Poneste ga sa sobom. Pogotovo ga poneste kad razmišljate ove dvije stvari. O poniznosti i o brizi o duši. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allahe yu'ti dunja li ahabba u li la Zaista Allah daje dunjaluk. Onome koga voli i onome koga ne voli. Wa innama yu'ti din li ahab. A Allah vjeru daje onome koga voli. Allah te počasti. E sada je na nama da tu taj dar koji imamo, ako Bog da čuvam, njegujemo, bavimo se sa njim, družimo se, upoznajemo se, radimo zajedno i razvijamo ono što dušmanin hoće. Nemojte dozvoliti da onaj dobro koji uspostavljamo da neko ruši. Ja molim gospodara na tom putu da nas pomogne, molim njega da nas počasti poniznošću. Ako nema nikakvih pitanja da proučimo do أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava džehennem. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naša dobra djela ne odbiješ. Gospodaru naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da ova naša mala djela primiš. Gospodaru naš ko želi muslimanima i umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam dobro timu pomozi da svako dobro ostvari. Gospodaru naš ko želi umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam zlo ti nam pokaži svoje ime aziz na njemu. Gospodaru naš, dani nam da vidimo čudo kako ga ti suzbijaš. Gospodaru naš, počasti nas da nas vode najbolji među nama. Gospodaru naš, sačuvaj nas da nas vode najlošiji među nama. Gospodaru naš, molimo te da nam oprostiš grijehe na dan kada će sve tajne postati javne. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas proživiš u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Molimo te Tvojom ljubavi prema njemu i Tvojom ljubavi prema njegovom umetu. Gospodar, učini nas od umeta Muhammeda. Gospodaru naš počasti umet Muhammed. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammed. Gospodaru naš molimo te da sačuvaš krv umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš uništi nasilnike nasilnicima. Gospodaru naš izvedi nas između njih bezbjedni. Gospodaru naš oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama, ma gdje oni bili, ma gdje god nas slušao Gospodaru naš počasti nas da ovo bude dan kada si nas primio kod sebi i upisao nas među sretnije svoje robove. Subhana rabbika rabbil izate amma yasifun wa salamun والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة